E, zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ako boda, znači večeras kako smo već kazali, nastavljamo sa pojašnjenjem pravila vezanih za Allahova Tebare Kvetala savršena svojstva i došli smo do šestog pravila. Šesto pravilo i sedmo pravilo koje ćemo mi ako boda večeras pomijeniti draga braće i cijene sestre, su pravila vezana za one koji potvrđuju Allah subhanahu wa ta'ala svojstva. Znači ova pravila nisu vezana za one koji negiraju pravila, poput žehmija, e, znači koji su negirali, koji su negirali Allahova tebare kvetala svojstva, poput Mu'tazila, koji su isto tako negirali svojstva, ili poput Ešarija ili Maturidija koji su negirali većinu svojstava ili su neka svojstva na svojstven način protumačili. Znači ova pravila nisu vezana, nisu vezana za njih. Jer kako će biti vezano pravilo za osobu koja negira pravilo, a ovo pravilo znači glasi, zapište, da su potvrđena svojstva ili ona svojstva koja se potvrđuju u tim trenucima, znači te potvrde, ti svojstva, obavezno je odricanje od dvije velike opasnosti. Znači svaki onaj koji potvrđuje Allahu te barek savršena svojstva, obaveza je na njemu da ostrani, da odbaci, da negira dvije velike opasnosti u tome, u tom potvrđivanju. A to je kako učenjaci kažu etemthil, poistovjećivanje tih istih svojstava sa svojstvima stvorenja ili znači druga opasnost, a to je etekif. Kako kažu, e, znači u značenju kvalifikacija ili ulaska u kakvoću tih osobina. Razumijete? Znači ovo je šesto pravilo za E, vezano je za nas, za sve oni koji potvrđuju Allahu te barek kvetala savršena svojstva onako kako su došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi veseleme, da u tim znači svojstvima, u tvoj potvrdi, u tom načinu potvrđivanja ne smije postojati temsil, ne smije postojati poistovjećivanje, niti smije postojati tekijif, ulazak u kakvoću tih osobina. Znači učenjaci kada govore o stilu, šta znači temsil? Kažu da je to poistovjećivanje, jel? Ali kakvo? To je poistovjećivanje, uvjerenje onoga koji potvrđuje Allahova Tebare Kvetala svojstva, da su ta svojstva, znači Allaha subhanu Wa Ta'ala, ista kao svojstva stvorenja neuzubila. Razumijete? To je temsil. I ovo je uvjerenje, znači ovako objeđenje i vjerovanje neispravno. Na to ukazuje Kur'an, znači šarijaski tekstove, a isto tako ukazuje i zdrav razum. Znači, nijekom slučaju nije dozvoljeno da vjernik koji potvrđuje Allahu Tebara i Kvetala savršena svojstva, onako kako su došla, kako se spominju u Kur'anu i kako su došla u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam, nije mu dozvoljen taj temthil da poistovjećuje te osobine sa osobinama stvorenja, niti je dozvoljeno takvima koji potvrđuju da ulaze u tekif u kakvoću tih osobina Razumijete? I postoje znači šarijaski dokazi koji to zabranjuju, a isto tako i zdrav razum koji imaju znači e, dokazi koji se na takav način dokazuje da nije ispravo, nije prihvatljivo i nije moguće na takav način onaj potvrti Allah te barek vetara savršene, osobine. Prije svega Allah Đelešanuhu kaže u sure Šura 11. ajed i Allah kaže Lejse ke mislihi basir Znači, niko nije kao on Niko nije sličan Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo je negacija. Znači negacija da nema sličnosti, ne postoji neko poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali u isto vrijeme Allah Đelšanu kaže on sve čuje i sve vidi. Znači potvrđuje. Ovdje negira da postoji neko poput Allaha subhanahu wa ta'ala, a s druge strane potvrđuje da je on taj koji sve čuje i sve vidi. Jer je Allah kaže na drugom mjestu u suri Nahl u 17. ajetu Efe i jahluku kemen la jahluk Efe la Pa kaže da li onaj koji stvara isti ili poput onoga koji ne stvara Zašto više ne razmislite? Znači Allah Tubarek Vetala ovdje na ovom mjestu ukazuje Odnosno postavlja pitanje Da li je istina koji stvara i koji ne stvara Ali ovo pitanje kako gospodar postavlja Je u stvari negiranje da postoji neko da je poput Allaha subhanahu wa ta'ala u stvaranju ili bilo kojoj drugoj osobini. Znači ne postoji neko poput gospodara subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu Allah što kaže Hel ta'lemu lehu semija. Znači ovaj ajet se nalazi u suri Merijem koji smo spominjali, 65. E, ajet. Znaš li da ime njegovo ima iko? Odnosno učinjaci kažu da li poznaješ da postoji neko koji je sličan njemu? Znači da li poznaješ da postoji neko koji je sličan njemu ili poput njega ostvorenja? I ovaj isto način kako se Allah Tabarek obraća, postavlja pitanje u stvari negiranje da postoji neko poput Allaha Subhanahu Wa da postoji neko da je sličan Allahu Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala. Ili u suri Ihlas, koji su isto na vodlu u prethodnim predavanjima, gdje Allah Šan kaže Volem lehu kufuvan ahad. I nikomu rava nije. Ne postoji neko da je poput Allaha Subhanahu Wa Znači ne postoji neko da je sličan Allahu Tebarek Vatala u njegovom Subhanahu Wa Ta'ala veličanstvenom uzvišenom biću. Kad ne postoji takav, znači ne postoji niko ko je poput Allaha te i otala u njegovim savršenim osobinama. Tako da je ovo, ovi ajeti i mnogi drugi ajeti zabranjuju temthil, zabranjuju poistovjećivanje Allaha i te savršenih osobina, svojstava sa osobinama i svojstvima stvorenja. Zatim imamo razumske dokaze koji isto tako dokazuju da ne može postojati sličnost između gospodara Tebare Kvetara i stvorenja. Zašto? Zato što je poznato da tvorac gospodar, stvoritelj naš, ne može biti sličan u opisu znači sa stvorenjima. To je poznato, zdrav razum kada promisli, kada razmisli, znači odbija takvu, e, takav način, znači odbija tu mogućnost da gospodar Tebare Kvetara liči i sliči stvorenjima, onaj koji je spoznao gospodara Tebare Kvetara, tako će da shvati, tako će znači da vjeruje čvrsto u svom srcu da ne postoji znači e, istovjetnost između Allaha subhanahu i stvorenja. Zbog čega? Zato što se razlike bit gospodara, znači biće subhanahu wa gospodara razlikuje se od biti i bića stvorenja postoji znači očita velika, velika razlika. I zašto? Zato što je među stvorenjima vidljivo. Mi primjećujemo među nama, među stvorenjima različitost između nas. Postoje ogromne razlike između stvorenja, između čovjeka i životinje. Jel tako? Znači postoje velike. Kada čovjek promisli, činjaci daju primjer deve. Znači kada promisli o snagi deve, koju snagu, e, snagu posjeduje deva, to je ogromna snaga. Da li je ta snaga deve ista znači poput snage sitnog mrava. Znači, mrav posjeduje snagu, posjeduje jedan vid snage. Međutim, da li je snaga običnog sičušnog mrava poput snage deve? Znači tu velika razlika postoji, ogromna razlika znači postoji između njih. Iako znači oni imaju osobine zajedničke, znači imaju ime, snaga i jedno i drugo posjeduju tu osobinu. Međutim snaga je znači velika i ogromna razlika između snage mrava i snage i snage deve. Zatim učinjaci navode drugi primjer kada bi se kaže čovjek zapitao ako bi mogao da se zapita znači po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala E, kolika je njegova savršenost u njegovim osobinama. Znači savršenstvo toga. Kako znači da, da se čovjek zapita da ta savršenost koju je spoznao, koju je uvidio, znači kroz ove kuranske ajete ili hadisa poslanika sallahu može da to savršenstvo poistovjeti sa ovim majkavim osobinama ljudi ili insana. Znači nemoguće da čovjek onaj koji je spoznao zaista Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako njemu dolikuje, da opiše Allaha subhanahu wa ta'ala takvim osobinama. Jer ono što može zaključiti na kraju, kada bi uspio, odnosno kada bi sebi dozvolio, ali kažemo da je to zabranjeno, to nikom slučaju nije dozvoljeno, da ovaj tem, e, temsil osobine gospodara sa osobinama stvorenja. Kada bi, kaže, dozvolio kada bi on sebi to dozvolio da tako nešto učini, to bi značilo majkavo Allaha te bareke jer bi umanjilo njegovo savršenstvo, kada bi se on usporedio koji je savršen u svom biću, u svojim savršenim osobinama, iznad stvorenja, iznad arša, e, ni u kom slučaju, nijukom slučaju, znači ne bi onaj to dolikovalo njemu subhanahu wa ta'ala, već bi to učinilo njega manjkavim. Zato znači to je razumski dokaz, ni slučaju to nije dozvoljeno. E, imamo treći isto način, razumski znači dokaz koji se dokazuje da e, mi primjećujemo vraćaju znači da stvorenja imaju određena imena i učestvuju u istim tim e, imenima. Međutim, ta imena i značenja tih imena, suština znači onoga što ta imena nose razliku, razlikuje se znači u kakvoći. Kako? Kada razmislimo o čovjeku, Čovjek ima znači ruku. Allah te bare kvetala mu je dao ruku, stvorio mu je ruku. Međutim, da li je ta ruka čovjeka poput ruke slona? Znači čovjek razmisli i promisli, da li je ruka čovjeka poput ruke slona? kom slučaju, znači ne može biti ista. Ili da li je snaga čovjeka poput snage deve? isto tako znači ni u kom slučaju ne može ne može onaj biti sličnosti sličnosti između toga kada vidimo da razlika postoji među stvorenjima subhanu među stvorenjima pa kako tek onda postoji razlika između Allaha te barek vetala, njegovih savršenih osobina i, i znači ovih manjkavih osobina stvorenja. Znači mora postojati razlika. I zato nije ni u kom slučaju dozvoljeno da se Allahove te barek vetala savršene osobine poistovjećuju sa osobinama sa osobinama stvorenja. Znači ovo su stvari koje su vezane za temsil, znači za temsil. Zato imam Šafija i kazao, mi potvrđujemo Allahu barek Kvetala svojstva onako kako su došla u Kur'anu i kako su došla u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. A negiram od njega bilo koju vrstu tešbiha, znači vječivanja sa stvorenjima i kaže mi to negiramo kao što je to negirao gospodar Tebare Kevetala za sebe kada je kazao u kuranskom ajetu lej se ke misli hišej, ništa nije kao on Znači ne postoji neka sličnost, ne postoji nešto poput alate te bareke, te bareke o I ovo imam Zahebi naveo u svom sjeru, ovaj govor znači koji je vezan za imama Šafiju, rahimehullah. Zato ovaj tešbih vam je poznat znači e, tešbih da je, e, hajmo reći, može biti imati značenje temsila, znači e, poistovjećivanje. Međutim, učenjaci prave razliku između temsila i tešbiha. Temsil kažu da je to, znači, predstavlja poistovjećivanje u svim svojstvima, Znači da, se poistovjeti u svim osobinama, svim svojstvima sa osobinama stvorenja. Dok je tešbi znači poistovjećivanje u većini svojstava. Znači u nekim osobinama, ne u potpunim, znači svim osobinama. Međutim, aj kao i temthil se negira u kuranskim ajitima koje smo nakazali i naveli, lejste ke misli hišej un vahuva basir. Znači ništa mu nije slično, niko nije kao on, a on sve subhanahu wa ta'ala čuje i sve vidi. E, druga stvar iz ovog pravila, a to je, znači šestog pravila, tekif. Nije dozvoljeno šta? Nije dozvoljeno ulaziti u kakvoću ovih osobina. Znači osobine koje potvrđujemo, Allahu te bare ruku ili druge osobine, njegovo uzdizanje iznad arša, njegovo spuštanje na nebo, tu ni u slučaju nije dozvoljeno čovjek da ulazi u kakvoću toga mi ne poznajemo znači tu kakvoću. Zbog čega? Zato što postoje mnogi dokazi i u Kur'anu i u sunnetu i znači zdrav razum isto tako to potvrđuje i negira da čovjek može ulaziti u kakvoću toga. Zašto? Zato što Allah Žešanu kaže u kuranskom ajetu u suri Taha 110. ajetu kaže وَلَا يُحِيطُونَ bihi elma Znači oni znanjem njega ne mogu obuhvati. Allah te barek vetara, znači znanje, e, naš razum ili razum svakog pojedinca, svake grupe, znači zajednice svih stvorenja koje Allah te barek vetara počastio razumom e, je e, određen, ograničen i ne možemo obuhvati Allah te barek vetara tim našim znanjem. I ova Allah Đelšanu znači negira, negira mogućnost da se on obuhvati subhanahu wa ta'ala njegova savršena svojstva, e, njegov bit, njegov zlat, ni u kom slučaju se ne može obuhvati Zatim na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Al-Isra 36. ajet ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا I ovaj ajet je e, isto tako prijetnja svakom onom koji se upusti da priča nešto o Allahu te barek vatala bez znanja. Da priča nešto o sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme bez znanja. Zašto? Zato što Allah kaže ovdje ne povodi se za onim što ne znaš. Nemoj sebi dozvoliti da pričaš onome što ne znaš. Nemoj tvrti nešto što ne znaš. i zašto je ovo dokaz? Zato što se e, ulaskom u kakvoću određenje osobina Allaha te bareke ulaziš u nešto što nemaš argumenata. Kur'an o tome ne govori, sunet o tome ne govori, znači Allah te barek u Kur'anu nije naveo, nije naveo kakvoću tih osobina. Poslanik sallallahu Allahu alijih vseleme isto tako nije naveo, pa zato se pripazi ako bi progovorio ili kazao nešto o tome, znači ulaskom u kakvoću, bit ćeš pitan, bit ćeš pitan i ono što si slušao, ono što si, e, e, onim što si gledao, e, tvoj razum o svemu tome će, znači, pred Allahom te na svojim danu račun polagati, bit ćeš pitan za to. Zato nemaš dozvole nemaš prava da pričaš o onome što gospodar te barek nije kazao, nije se opisao, znači nije e, ulazio, nije pojasnio, nije pojasnio čovječanstvu kakvoću ti svojih plemeniti veličanstveni uzvišeni uzvišeni osobina. Zašto to što nam je poznato da znanje o kakvoći svojstva našeg gospodara e, njemu pripada. Allah te barek vetala zna. Zna znači o toj kakvoći. Međutim, mi ne znamo. Ali šta mi znamo? Mi znamo da je gospodar se opisao tim osobinama. I mi potvrđujemo te osobine kojima se on subhanahu wa opisao. Bez ulaska u kakvoću znači tih osobina. Mi potvrđujemo onako kako su došle. Zna se kada se spomenu dvije ruke su dvije ruke. Kakve su te dvije ruke? Od čega su? Mi u to ne ulazimo. Jer nemamo znanja i zato nam je zabranjeno da pričamo o tome i da govorimo i kazujemo znači o tome. Što se tiče razumskih dokaza, učenjaci navode, a ovo je govor znači e, šehu e, šehu Rahime rahimehullah. Inače znači ova pravila koja mi pojašnjavamo koja je govorna, to su preuzeta znači iz knjige koju je šeh sakupio rahimehullah, znači i sa komentarom, komentarom govorimo. Znači razumskim dokazima se isto tako e, ukazuje da se kakvoća svojstva ne može spoznati osim na tri načina. Znači, kakvoću bilo koje vrste ne može se spoznati osim na tri načina. Pa prvi način je, kaže, poznavanje će njegove biti. Znači, prvi način je poznavanje će njegove biti. Drugi, poznavanjem onoga koji je istovjetan s njim. To je drugi način. Da bi znao tu osobinu, moraš znati nekoga koji je istovjetan s njim. Ili znači poznavati bit ovo u prvom načinu. I treći, istinitom viješću od njega. Znači da ti dolazi informacija od njega koji se opisao da ti kaže da je osobina takva i takva. Međutim, kada pogledamo kada pogledamo, sve tri ove stvari se odbacuju što se tiče kakvoće će bareke otala osobina. Zašto? Zato što nije došlo u Kur'anu nije došlo u Kur'anu, nije došlo u sunetu poslanika sallahu i vseleme da e, spoznaje Allahove te bareke ve tala bit. Razumijete? Nije došla znači kakvoća toga. Ne postoji neko koji je istovjetan sa Allahom subhanahu wa tala da kažeš, e, na osnovu toga i toga je poput toga. Jel? Zašto? Zato što to ne postoji i nije moguće da to postoji. I treći znači ovaj razlog koji u, nema i ne postoji informacija, kuranski tekst ili hadis poslanika alaih salatu wasalam koji ukazuje pojašnjava e, to. Evo jedan primjer ćemo navesti. Na kada kažemo Allah te barek vatala sve čuje. Razumijete? Znači mi potvrđujemo SMI. Allah te barek vatala ima ime SMI koji sve čuje. I znamo da iz toga proizilazi e, svojstvo, znači sluha. Da on čuje. Međutim, mi to potvrđujemo. I vjerujemo čvrsto u to. Ali znači, Kakvo je to čulo sluha? Na koji način on čuje? Da ga opisuješ, ulaziš u kakvoću, da i poistovjećuješ što... To nam nije dozvoljeno. I mi ne znamo. Zašto to što nam nisu došle informacije o tome? Nismo obaviješteni o tome. Nije došlo u Kur'anu i nije došlo u sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme nešto o tome. Ili drugi ovaj primjer eh, ar rahmanu al-Arši steva. Allah, znači milostivi, se uzdigao iznad Arša. Mi čvrsto vjerujemo da je Allah te kvetala se uzdigao iznad Arša i da je iznad Arša. Međutim, kako se uzdigao, mi nemamo znanja o tome. Nemamo znači znanja kako se gospodar te kvetala uzvisio. Zbog čega? Zato što nije nam došla informacija u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi veselene kakvoća toga. To nam je nepoznato. I o tome nam je zabranjeno. Vidjeli smo kuranske ajete koji zabranjuju da se govori o Allahu te kvetara bez znanja, se govori o njegovoj vjeri bez znanja. I zato učenjaci kažu kada ti dođe džehmija, onaj koji negira znači svojstva i osobina Allaha te kvetara vetala, ali ti dođe i postavlja ti pitanje. Pa kaže kako se uzdigao Allah iznad arša? postaviti pitanje. Zašto? Zato što ti tvrdiš da se Allah te barek uzdigao iznad arša i da je iznad arša. Pa to on pita, dobro, kako se uzdigao? Kako ćeš mu odgovoriti? Znači sada ti dođe neko ko negira svojstvo i osobine i tebe je fino upita znači kako se uzdigao gospodar iznad Ti koji tvrdiš da se milosti uzdigao iznad Darša, kako i na koji način se uzdigao? Kako ćeš mu odgovoriti na to pitanje? Učenjaci kažu na dva načina. Prvi način e, kaže Allah nas je obavijestio o uzdignuću. Znači pazite, obavijestio nas je da se on uzdigao te bareke vetala ali nas nije obavijestio o kakvoći toga kako se je uzdigao. Razumijete? To je znači ovo pravilo. Pojašnjenje ovoga pravila. Znači, Allah te i kvetala nas je obavijestio da se je uzdigao. I mi čvrsto vjerujemo da se je uzdigao i da je iznad Darša. A kako se je uzdigao i kako je došao iznad Darša, mi to ne znamo ne posjedujemo informacije, nemamo znači znanja o tome. Nema kuranski ajet koji ukazuje na to, niti ima znači dokaz u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim kažu, ako budeš upitan od strane džahmije kako se je uzdigao, ti kaže njega upitaj u isto vrijeme, znači u isto vrijeme ga pitaj, kako je Allahovo tebare kvetala bić Kakav je njegov zlat, kakav je njegov bit? Šta će ti odgovoriti žehmija? Šta ćete odgovoriti Mu'tezil? Šta ćete odgovoriti slični njima? Kazat će ti što mora, što je obavezujuće, da ne zna. Ne zna kakav je Allah te Kvetala. Ne zna njega bit. Ko posjede to zna niko. Znači ne zna. Tada ćeš mu kazati u tom trenutku da isto tako ni ti ne znaš kako se gospodar uzdigao. Zbog čega? Zato što ne postoje dokazi koji ukazuju i koji opisuju, koji opisuju to. E, da li, da li me čujete? znači, evo sad, zbog čega ne čujem? Da li me čujete svi? E, I kod mene je pojačan, brat. Pojačan, ja ne znam da li, onaj, da li me dobro čujete i da li me možete uprati, jer ovo su jako bitne stvari. E, da li ste me čuli? E, dobro. Evo ja ću ponoviti, znači, kada proučao znači, za džehmiju, kada ti dođe džehmija, onaj koji negira, znači laho te bare kvetala osobine i svojstva, pa te upita, znači kako se gospodar uzdigao? Kako se uzdigao iznad Arša? Znači, zato što ti e, svjedočiš i tvrdiš, potvrđuješ da je gospodar iznad Arša, da se uzdigao iznad Arša, uzvisio iznad Arša. On te pita kako? Učinjanci kažu na dva načina. Prvi ćeš način kazati mu, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala nas obavijestio u Kur'anu o uzdignuću. Znači on nas o tome obavijestio, mi čvrsto vjerujemo da se on uzdigao. Ali nas kaže nije obavijestio o čemu, o kakvoći toga, kako se uzdigao. To je prvi način. Drugi način, kada tu pita kako se uzdigao, ti njega pita, a kako je Allahovo biće, kakva je bit Allah te barek vetala. Razumijete? Šta će on morati, znači e, mora samo jednu stvar kazati. Da ne zna, ne posjeduje znanje o tome. Reče da ne zna kakav je Allah subhanahu wa ta'ala, ne posjeduje znanje o njegovom biću. Ti ćeš mu isto tako kazati u tom trenutku da i ti ne znaš kako se Allah uzvisio. Jer ne znaš, ne posjeduješ znanje, nemaš argumenta, nemaš argumenta iz Kur'ana, niti argumenti iz suneta poslanika, ali islatu wasalam. Ali imaš argument da se uzvisio. I to potvrđuješ. Kako, na koji način, ne znaš. I zato kaže, jer govorite o kakvoći Allahovi savršenih osobina, jer govoriti o kakvoći Allahu, pazite ovo, jer govoriti o kakvoći i savršene osobina je kao govoriti o njegovom uzvišenom biću. Nema razlike. Jer oni kažu ne znaju, znači ne, e, znaju znači bit Allaha te bareke vetala. E, zašto ne znaš? Zato što gospoda nije obavijestio o toj biti, o toj kakvoći. Ali osobine koje su došle u Kur'anu i sunetu poslanika alaihissalatu selam se potvrđuju bez ulaska u tu kakvoću. Razumijete, ja mislim da, da ste ovo shvatili ako bolje. I ovo je jako bitno. Znači ovo je jako bitno da se shvati. Nema znači temstila u ovim potvrđujućim osobinama koje potvrđujemo Allahu te bare kvetala. Nema poistovjećivanja sa stvorenjima niti postoji mogućnost ulaska u kakvoću toga. Zato što Allah šal nije, znači je misli i šej, ništa nije kao on, a s druge strane nije nas obavijestio u Kur'anu i sunetu o kakvoći tih osobina. Kakve su te osobine? Mi ne poznajemo, nemamo znanja o tome. Jer da bi imali znanje mora doći kuranski tekst i mora doći znači hadis poslanika sallahu alihi vseleme kada bi znači mogli da nešto kažemo i tvrdimo. Zatim, učinjaci isto tako kažu koju kakvoću možeš odrijeti Allahu subhanahu wa Znači, oni zabranjuju i Selef zabranjuje da se to desi. Međutim, postavlja pitanje onima koji ulaze u kakvoću. Jer imate osobe, imate grupe, imate one koji se pripisuju islamu, koji tvrde da je Allahova ruka poput ruku stvorenja. Razumijete? Ovdje se postavlja pitanje, znači kako možeš odrijeti, kakvu, znači kakvu kakvoću možeš odrijeti Allahu te i Kvetala njegovim svojstvima. Jer koju god da kakvoću odrijediš u svom mozgu, u svom razumu, Allah te barek je tala je veći, uzvišeniji, savršeniji od toga što si ti, znači predstavio sebe. Razumijete? Znači nikako, ni u kom slučaju čovjek ne može, ne može to da predoći, ni u kom slučaju ne može to da onaj pomisli, da pomisli i da stvori sebi neku sliku, neki oblik tome. Jer Allah mi je opisao, kazali smo na početku, njega, znači, ne može razum obuhvati, ne može ga znanje obuhvati. Mi ne možemo, niti postoji mogućnost, znači, dokućimo tu suštinu. Ne postoji, zato ti nije dozvoljeno da razmišljaš o tome i nije ti dozvoljeno znači, da praviš sebi slike u glavi, da praviš neki e, oblik toga kako je na koji. Ti samo čvrsto vjeruješ ono što je došlo u Kur'anu i Sunetu, bez ulaska u kakvoću. Znači, to je znači, e, kao prvi odgovor da u stvari ni u kom slučaju ne može čovjek sebi predočiti to. Zatim, kada se odredi kakvoća, Allahovim određenim svojstvima, ti ćeš automatski u tom trenutku da izneseš laži na Allaha bareke vatala. Zašto? Zato što govoriš o nečemu što ne posjeduješ znanje. Nešto dokazuješ zašto nema argumenta u Kur'anu i Sunnetu. Znači Allah te bareke vetala nije kazao, nije opisao tu kakvoću, a ti već imaš neku kakvoću i tvrdiš tu kakvoću i ulaziš u tu kakvoću. Nijukom slučaju ti to nije znači dozvoljno, jer ulaziš i iznosiš neistine Allah te bareke Zato imam Šafija, rahimahullah je kazao u svojoj knjizi na početku uvodne hudbe za knjigu Risalu, pa kaže Alhamdulillahi ladhi huve kema wasafa bihi nefsehu wa fevuka ma jasifuhu halku pogledajte kako otpočeo znači uvod u knjigu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala onome koji je sebe opisao onako kako se opisao, razumijete? Znači potvrđuje e, Elazi huwa kema wasafa bihi nafsa. On je onaka kako je sebe opisao. Razumijete? A kaže nije, kaže iznad svega i onoga kako ga stvorenja opisuju. Znači oni koji ulaze u kakvoću, kako god da se opiš, Allah te bare kvetala je iznad toga. Iznad toga. I njemu pripada savršenstvo u tome. On je nakav kako se opisao, kako se opisao u svojoj plemenitoj knjizi i kako ga je opisao Muhammed alihi salatu wasalam u vjerodostojnim, vjerodostojnim hadisima. I znači ovo isto tako je govori mama Šafije. Zatim imamo primjer Allahovog Tebare Kvetala veličanstvenog govora. Mi potvrđujemo, čvrsto vjerujemo, znači iznijeli smo argumente i govorit ćemo ako u narednim predavanjima, posebno znači na ovu temu, Allahu govor. Znači mi čvrsto vjerujemo da Allah te i govori. Ali kako govori i na koji način govori, mi to ne znamo. Nama je to nepoznato. Znači ne posjedujemo znanje o tome kako Allah te barek govori. Kakav je njegov govor. Jer čovjek posjeduje moć govora. A isto tako i ptica i ptice posjeduju moć govora, ali razlika postoji između toga. Kako ptice imaju moć govora? Imamo dokaz znači da ptice e, e, da ptice znači imaju moć govora, da, da komuniciraju, da razgovaraju, ali mi to ne razumijemo, mi to ne shvatamo ali čvrsto vjerujemo u to. Zašto? Zato što Allah Đelešanuhu govori po pojašnjava u suri Neml u 16. majetu pa kaže Ovari se Sulejmanu Davud wa kale ja ejuhen nasu ulimna man tiqa tajri wa utina min kulli šej inne hada kaže i Sulejman naslijedi Davuda i tada mu kaza o ljudi dato nam je da razumijemo ptičije glasove Allahu Ekber i svašta nam je kaže dato a ovo je zaista pravo blagodato da Allaha subhanahu wa ta'ala Znači, bilo mu je podareno da razumije ptičji govor. E, znači, na njihovu e, komunikaciju koju su ostvarivali, znači svojim govorom. Oni su razumijevali to. Međutim, ovdje se nameće pitanje da li su ti glasovi, taj govor, poput govora razumnih bića ljudi. Da li je znači poput našeg? Mi čujemo crku ptica, ali mi to ne razumijemo, mi to ne osjećamo, ne možemo pojmiti, ne možemo shvatiti. Ali vjerujemo u taj govor. Ali taj govor se razlikuje od govora ljudi, razumnih bića. Pa kako onda da znamo kako će te bare kevetala govora? Znači, Allahov govor je osobina Allaha te bare kevetala. prošli put smo to pojašnjavali. U prošlom predavanju, u prošlim pravilima. Imamo čovjeka koji je Arap i ne Arap. I jedan i drugi znači priča i govori. Ali su jezici različiti. Razumijete, jezik su zatim izhodišta harfova su različita. Vi znate, evo kogod znači, uči teđvid, kada uči harfove, vidi kolika je razlika u tim harfovima, u izhodištima harfova. A kad pogledate neki drugi jezik, postoje razlike. I jedan i drugi se obraća svijetu, masi. I vidimo i način način kako, e, kako obrazlažu, kako tvrde, kako iskazuju, kako e, govore i pričaju da su različite. Kada ovo postoji između stvorenja, draga braće i cijene sestre, kako onda je znači razlika između Allahovi te barek osobina i osobina stvorenja. Tako da niko ne zna, ne posjeduje znači, ne posjeduje znanje o tome, o toj kakvoći toga. Ali potvrđujemo svojstva onako kako su došla, kako su došla u Kur'anu i Sunetu. Zato ovdje imamo jedno pravilo koje je postavio šeh od koga? Od imama Malika, šeh Rebi. Znači on je postavio pravilo koje je vezano za kakvoću. I ovo pravilo koje on kazao, Zatim koji je kazao isto ima Malik. Učenjaci su to prihvatili prenosi s koljena na koljeno u svojim knjigama. Znači u svima kajskim knjigama, u svima kajskim knjigama ono se čvrsto nalazi, znači zapisano i svi prenose i čvrsto vjeruju u to. Kako je to pravilo? Ovdje znači imamo tekst od Sufjana ibn Ujejne koji kaže da je upitan ibn Ebi Abdirrahman an kavlihi Znači, govor Allah te barek da je upitano riječima Allaha subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanu al arši steva. Upitan je šta znači šta znači milostivi se uzvisio, uzdigao iznad arša. Upitan je kako kako se uzvisio. Razumijete? Pogledajte šta je kazao ovaj imam. Kaže, kale el istiva u gajru međhul. I ovo je pravilo. Uzdizanje je poznato. Uzdizanje nije nepoznato. Riječ istiva nije nepoznata. Ovo je znači jako poznato kod Arapa. Znači riječ da se Allah te i uzdigao. Međutim kaže A kako i na koji način se uzdigao kad to je nepojmljivo, to ne može čovjek shvatiti, ne može razumijeti, nema znanja o tome. To je pravilo. Zatim kaže min Allahi ta'ala risale wa ala nabil belag wa alejna tasdiq. Od Allaha dolaze smjernice, od Allaha dolaze upute, od Allaha dolaze ajeti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih dostavlja, a kaže na nama je tasdiq. Da čvrsto vjerujemo u to. Razumijete? Ovo je pravilo koje je postavio še od koga? Od imama Malika, Rabija. On je postavio ovo pravilo, odgovorio na ovo pravilo. Međutim, šta ima Malik odgovorio? Njemu je isto tako došao čovjek upitao ga o ovom kuranskom ajetu. Kako se je gospodar uzdigao? Kako se uzdigao? Međutim, ima Malik, draga braće i cijene sestre, znajući koliko, koliko opasno takvo pitanje, postaviti ulazak na čukakvoću, Allahu i te barek vetala osobina, oborio je glavu o teškoće. Zatim kaže se u rivajetu da ga je znoj oblio, a nakon toga je kazao riječi isto poput sluga šeha, pa kaže El u gajru međhul. Znači uzdizanje je poznato, gajru makule, a način kako i na koji način u kakvoću toga je stvar koja je nepojmljiva, znači nemamo argumenata o tome, ne znamo kako i na koji način se gospodar uzdigao. Zatim kaže nakon toga riječi. Pogledajte što kaže. El imanu bihi wajib vjerovati u to je obaveza svakog pojedinca. To su govor riječi mama Malika. Wasu'alu anhu bid'a. Pogledajte. A pitati o tome je novotarija. Pitati, znači ulazak u kakvoću novotarija. Selefi nisu pitali. Ashabi poslanika a.s. nisu pitali. Ne su čvrsto vjerovali one tekstove onako kako su došli. I to su prihvatali i nisu ulazili u kakvoću tih tekstova. Zato što nije bilo argumenata, nisu postali argumenti u Kur'anu. U drugom rivajetu stoji da ima mali kazao takvom čovjeku. Nakon što je kazao da je znači uzizanje poznato i da je njegova kakvoća nepojmljiva, kaže val imanu bihi wajib wa anhu bid'a wa ma araka ila mubtadi'an fa amara bihi fa Kaže obaveza vjerovati je u to svakog pojedinca Zatim nakon toga kaže pitati o tome je novotarija, a ja te kaže ne vidim osim kao novotara u vjeri. I zatim je kaže naredio da se izbaci i istjera. U drugom rivajtu kaže ente ređulun su ti si loš čovjek, loš čovjek, sahibu bida, čovjek koji ima novotariju kod sebe. Ahriđuhu, i onda je naredio istirajte ga, istirajte ga iz žamije, iz mjesta gdje se obraću ima malih, znači, skupini. Pogledajte kako ima Malik postavio se prema znači, ovakvim stvarima. I ovo pravilo, suzir učenjaci, draga braćo, za sve Allahove tebare i kvetala savršene osobine. Znači, nema ulaska u kakvoću. Nepoznato, nije došao Kur'an, nije došao sunet poslanika sallallahu i vseleme da nam pojasni. Zato što se min kaže, e, budi kaže vrlo oprezan od zaraženja u kakvoću ili pokušaja njenog određivanja, jer kaže ako to učiniš zapao si opasno područje iz kog se nećeš izvući. Razumijete? Čovjek kada počne da razmišlja da, da mu šetan došaptava, da mu sve vesvesa. Ako to prepustiš sebi, dopusti sebi, Habibi, kažeš, še nećeš se izvući iz toga. Teško. Osim za lahu te barek volju. Zato u nastavu kaže, ako ti je šetan, kaže, ubacio tvoje srce takvu svesu, takvu šubu da razmišljaš o kakvoći toga, kaj i da te navraća na zlo, pa potraži zaštu kod svog gospodara, jer je on taj koji je tvoje utočište i radi ono što ti on subhanahu wa ta'ala naredio, jer je on taj koji ti daje lijek, Allahu ekber. Allah te barek ta'ala da lijek, kakav je lijek? Kaže Allah te barek wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwa as 'alim. Kada ti šetan pokuša da te na zle misli nagovori, navrati, da ti došaptava to, šta ti kaže Allah šanu? Tada ti naređuje, kaže, billah. Ti zatraži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I završava kuranski ajd, pogledajte sa tim riječima, Eh, innehu huva samir alim. Zaista on taj koji sve čuje i sve zna. Allah čuje znači tvoje dozivanje, tvoj vapaj, eh, eh, tvoje utoči koje tražiš kod njega subhanahu wa ta'ala. A s druge strane on zna znači za tvoje stanje. Zna za tvoje. Samo čeka kad ćeš ga, kad ćeš ga početi dozivati, kad ćeš mu tražiti znači ga to jačate te da otkloni šeitana, šeitana od tebe. Znači ovo je Draga braćo, šesto pravilo koje je bilo vezano za Allahova te je tela savršena, savršena svojstva. Ostalo nam još sedmo pravilo e, koje glasi, a koje je poput pravila Allahovi te ta lijepih imena. To je da su Allahova svojstva je. Znači da se isključivo uzimaju i potvrđuju odakle iz Kur'ana i suneta poslanika sa sallallahu alijih veselam. I u tome nema znači uplitanja razuma u njima. Ni u kom slučaju razum ne može imati neki značaj. Ne može dati prednost razumu na šarijaskim tekstovima. Znači, isključivo se crpe iz Kur'ana i suneta. Znači, Allaho te barek ta lijepa, odnosno savršene svojstva, savršena svojstva se potvrđuju isključivo iz Kur'ana i suneta poslanika sallahu alihi vseleme. Tako da se ne, e, Allahu ne pripisuje, niti potvrđuju o, svojstva, osim ona svojstva koja je on potvrdio te bareke za sebe i, koje je potvrdio poslanik sallahu alihi vseleme E, za njega. Zašto? Zato što ima Mahmed i svi učinjaci su složeni oko toga i oni su kazali poznate, poznate znači e, stavove poput imama Ahmeda koji kaže Allah se ne opisuje osim onim čime je opisao sebe ili čime ga je opisao poslanik sallallahu i veselem. I kaže nema izlaska van Kur'ana i suneta. Znači nema izlaska van Kur'ana i suneta da tražiš, da potvrđuješ, da kaže može ovo, može ono. ne. Znači isključivo onako kako se gospodar opisao, opisuješ ga, potvrđuješ kako ga je opisao poslanik Muhammed a.s. isto tako potvrđuješ, ne ostavljaš, ne oskačeš, e, ne ostupaš od toga. Ibn Taymiyyah Rahimahullah je kazao osnov ovog poglavlja, znači Allahovi lijepih imena i savršenih osobina, e, da se Allah te i kvetala opisuje samo onim osobinama kojima se on opisao i kojim ga je opisao poslanik sallallahu alijih vseleme potvrđujućim i negirajućim. Znači Allah te i tada se opisao osobinama potvrđujućim, a isto tako odbaci od sebe one osobine koje su negirajuće, koje je negirao za sebe. Na mu pripadaju. To ih odbaci, to smo pojasnili. Zatim kaže, Allahu potvrđujemo one osobine koje on potvrdio za sebe, a negiramo one koje on negira, odbaci od sebe. Pa kaže, poznato je da je metodologija Selefa ispravni dobrih prijedhodnika bila potvrđivanje potvrđenih osobina bez poistovjećivanja i ulaska u kakoću isti, kao i bez negiranja, iskretanja, iskretanja i izvrtanja značenja. Allahu Akbar. Znači nisu ulazili u kakvoću, nisu isto tako poistovjećivali Allahove te koje tala osobina sa e, osobinama stvorenja. Nisu negirali te osobine koje su došle u Kur'anu i Sunetu. Nisu iskretali značenja, nisu izvrtali značenja tih tih osobina. Zatim kaže također su negirali one osobine koje Allah odbaci o sebe, negirao, uz potvrđivanje ga što je za sebe potvrdio, bez činjenja ilhada u lijepim menima i ajetima. ovaj ilhad smo mi pojasnili u pravilima vezani za Allahova lijepa, lijepa imena. Znači, ilhad u osnovi je nevjerstvo. Iskretanje, izvrtanje i negiranje Allahovi te barek vetala osobina. E, I to smo, znači, e, pojasnili e, mnogo opširnije u poglavlju, znači, ilhada, koje, pravilo koje je vezano isto tako za lijepa Allahova te barek lijepa imena. ovo ćemo navesti govor imama Ebu Hanife Rahimahullah gdje kaže evo وَصَفَ ma'na min مِنْ ili kefer i ovo se nalazi u Tahavinoj poslanici, ko opiše Allah te bareke osobinama e, osobinama e, ljudi, osobinama stvorenja, on je učinio nevjerstvo. Razumijete? Zato je to jako opazno. Na ovoj su fetvi, znači na ovakvom stavu su svi učenjaci ehli sunneta. Znači nije dozvoljeno da se poistovjećuju osobine Allaha te bareke sa osobinama stvorenja. Nijukom slučaju. Nije dozvoljeno se ulazi u kakvoću Ti osobina, se kaže da je to poput, znači, da je osobina Allah te barek ruka poput ruke čovjeka, ruke e, stvorenja. Ni u kom slučaju, to nije dozvoljeno. I na kraju ćemo navesti na koji to način Kur'an i Sunnet utvrđuju ili potvrđuju svojstva Allaha te barek Znači, neko svojstvo koje se potvrđuje ili utvrđuje za Allaha subhanahu wa ta'ala e, dešava se na četiri načina, kako kažu učinjaci. Prvi način, da je to svojstvo u Kur'anu i Sunnetu jasno spomenuto. Znači, jasno spomenuto. I ovo je jako bitno da znate. Znači, e, da je jasno došao izraz koji jasno ukazuje na svojstvo koje Allahu te bare kvetala pripada. Poput, kao što su došla, došla osobine i svojstva koja su potvrđena, moći, snage, milosti, odmazdi, lica, dvije ruke i slično. Znači za sve ove koje, e, za sve ove izraze, za sve ove osobine su došli jasni i precizni e, šerijski tekstovi koji kazuju da se gospodar Tebare Kvetala opisao tim. I obaveza je to prihvatiti. Razumijete? Kako? Allah Đelešanuhu, znači za svojstvo moći, potvrđuje u suri Nisa u 139. ajetu. Fa innal izzata lillahi džemija. Allah Đelešanuhu kaže, sva moć pripada samo Allahu. El izze, znači ovdje je došlo kao moć, koja pripada Allahu te bare opisao se tim takvom osobinom. I to mi prihvatamo, znači potvrđujemo, ne negiramo, ne ulazimo u kakvoću, ne poznajemo kakvoću, suštinu toga, vjerujemo čvrsto to. Zatim svojstvo snage, Allah Đelešanuhu kaže u suri Zarijat 58 ajtu, Inna Allahe huva razaku dhul kuvati metin. Znači, obskrbu daje jedino Allah koji je moćni i jaki. Razumijete? I to je znači svojstvo snage koja je potvrđena u tom kuranskom ajetu. Zatim u suri Kef 58 ajetu Allah Žešanu potvrđuje svojstvo milosti. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ rahme. Pogledajte, znači nije samo da je došlo ime, nego je došlo svojstvo sifa. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ rahme. Gospodar tvoj mnogo prašta i neizmjerno je milostiv. To je svojstvo milosti koje se potvrđuje ovdje. Zatim, svojstvo odmazde, koje je potvrdio gospodar Sur el Buruđ 12. ajtu. In baksha rabbika rešadid. Odmazda gospodara tvoga će žestoka biti. Svojstvo znači odmazde. Zatim svojstvo lica u suri Rahman 27. ajet. Allah što kaže وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ I ostaje lice tvoga gospodara veličanstvene plemetu. Prije toga je ajet poznat svima vama Kullu men fan. Sve ono što je na njemu prolazno, na dunjalku, sve će nestati, sve će proći, sve će biti uništeno. Samo, znači, ostaći i ovdje potvrda lica gospodara Tebare Kevetala, plemento lice gospodara u Vatala, znači potvrdio, opisao i mi vjerujemo čvrsto u to i potvrđujemo. Zatim svojstvo dvije ruke, u ajetu djela Đelešanu kaže u suri Majde u 60. ajetu Bel jedahu pani junfiku kejfe ješa ne obje su ruke njegove pružene, Allah te ukazuje da su obje ruke njegove pružene. On udjeljuje koliko on te bareke vetala hoće. Znači ovo su jasni šerijatski tekstovi koji su došli u Kur'anu gdje Allah te barek jasno se opisuje određenim osobinama određenim osobinama. Za, to je prvi znači način na koji se utvrđuje e, neko svojstvo, znači se jasno i precizno spominje, nema dileme znači oko toga, nego se prihvata onako kako je došlo. Zatim drugi način, da je svojstvo sadržano u imenu. Mi smo kazali da svako Allahovo lijepo ime sadrži i obuhvata svojstvo. Jel? Kao što je, znači, e, El Gafur, Allahovo ime, onaj koji mnogo prašta. Svojstvo koje proizilazi ili sadrži to ime jest magfire, oprost ili Allahov te bareke vetala ime semi koji sve čuje, a svojstvo koje sadrži na to ime je sluh. I mi to potvrđujemo i ovo su pojasnili detaljno. Međutim, treći način utvrđivanje i potvrđivanje određenih osobina Allahu te dolazi da se nekada jasno spomene, radnja ili opis koji ukazuje na svojstvo, na svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Poput čega? Poput uzdizanja na arš ili silaska na najbliže nebo, ili dolaska radi razdvajanja stvorenja na sudjem danu kada nam bude trebala presuda i ovom su znači pojašnjavali govorili, ili kažnjavanje zlikovaca. Pogledajte, znači ovdje su došle određene osobine koje Ehli Sune potvrđuje, ali ovi izrazi nisu tačno došli, znači precizno u Kur'anu i Sunetu. Znači uzdizanje i silazak su dvije osobine koje nisu došle u Sunetu i Kur'anu, znači kao E, kao određena osobina. Međutim je došlo nešto e, gdje se spominje radnja gospodara Tebara Kevetara i lopis te radnje koji ukazuje na svojstvo poput uzdizanja. Allah Đelšan kaže Ar-Rahmanu Ovdje je znači došla radnja došla radnja da se milostivi uzdigao iznad arša. I zato je potvrđena osobina uzdignuća Allaha te i Kevetara. Ili znači imamo svojstvo silaska. I čvrsto vjerujemo da gospodara svjetova silazi na dunjaličko nebo, najbliže nebo. Međutim, taj silazak u arapskom ima izraz nuzul. Znači nuzul. A nuzul nije došao ni u Kuran, ni u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam kao osobina, ali došlo kao radnja. Jel? Vi znate hadis koji smo dosta spominjali od Ebu od Djelanhu, da ga bilježi Buharija, jenzilu rabbuna tebareke vatara kule lejleti le sema i dunja, hine jebka thulusu lejli ahir, kul me jed'uni fe esteđibe lehu, ve me jeseluni fe utije, me agufirale. Poznato mi je hadis, i kaže poslanik sa naš gospodar se spušta u zanj, svake noći u zadnjoj trećini noći. Svake noći u zemlju trećini noći se gospodar te barek tada spušta na dunjaličko nebo. I zatim kaže, ima li neko men jed'uni Ima li neko da mi dovi, da me doziva, da mu se odazovim? Ima li neko da traži nešto da mu dadnem? Ima li neko da traži oprosta da mu oprostim? Razumijete? Međutim, ovdje šta? Allah, poslanik sa kaže, jenzilu rabbuna. Naš gospodar se spušta. Iz ovog, znači iz ove radnje je potvrđeno svojstvo silaska gospodara te tebareke Vetala. Ili znači imamo svojstvo dolaska, elmeđi u arapskom. Odakle je došlo iz radnje dijala te opisuje i spominje u Kur'anu vođa rabbuke vali meleku safa Znači ajet imamo suli Fajr 22. ajet kaže kada dođe gospodar tvoj a meleki budu su u red do reda poredan. I to je znači dolazak na sudnjem danu gdje se gospoda tvar Kvetala opisuje sa ovom da će on doći. I to je osobina dolaska. Zatim imamo osobinu znači <clears throat> kažnjavanje kaže inna minal muđrimine mun mi ćemo zaista zlikovce kazniti i ovdje znači je došla osobina znači kažnjavanja a u arapskom u arapskom je poznata znači ta osobina i ovdje gospoda Tebare Kvetala se opisuje takvom osobinom i to je znači treći način da e, nekada znači jasno spominjanje radnje ili opisa ukazuju na svojstvo Allaha te bareke te bareke vetala. I četvrti način potvrđivanja određenih osobina Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da e, kada se negira od strane Allaha određena osobina automatski se potvrđuje savršena osobina. I to smo pojašnjavali i govorili. Znači, Allah Đelšanu kaže, La tahuduhu sinetum vola neum. Ne obuzima ga ni drijemežni san. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje negira, znači, san, e, da ga obuhvata i drijemežni san negira te osobine. Ali u isto vrijeme, znači, kako se one negiraju, potvrđuje se druga osobina koja je savršenstvo, a to je, znači, toga ne obuzima, on ne spava zbog savršenosti čega? Njegovog potpunog života. Znači potvrđuješ potpun život gospodara Tebare Kevetara osobinu, potpunog života, savršenog života, a ostranjuješ i odbacuješ ove, znači osobine koje su manjkave, manjkave i kojima ni u kom slučaju nije dozvoljeno pisati gospodara Tebare Kevetara. Ili znači primjer vela jazlimu rabbuke ehada u suri Kef 49. majetu i ne, eh, što kaže gospodar tvoj neće niko nepravdu učiniti. Allah ne čini nepravdu. Ovdje znači negiraš i odbacuješ od Allah te barek vetara nepravdu. Jer je on odbacio sebe, negirao, negirao, znači nije se opisao takvom osobinom. Ali u isto vrijeme se potvrđuje druga stvar, druga savršena osobina, a to je savršenstvo njegove pravde. I ovom primjeru ovakvim primjerom smo govorili znači u prošlim, prošlim predavanjima. Znači ovo su četiri načina četiri načina na osnovu koji se potvrđuju, utvrđuju određene osobine Allahu te bareke, te bareke te E, inače, znači, evo, završili smo Koboda i sa sedmim pravilom. Nadam se i molim te Barek da smo shvatili, da smo razumjeli. Oni koji nisu pratili od početka ili koji nisu imali mogućnosti, a Koboda uskoro će vjerojatno brat Hajrudin postaviti ova predavanja, pa ćete moći poslušati, vraćati se, znači da vidite ono što niste možda shvatili, razumijeli ili što je bilo možda do prijekida, da se nije moglo čuti i razumjeti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli ovaj naš trud, da nas nagradi najljepšom nagradom, da, nam, da nas poduči propisima vjere onako kako on te barek vetara zadovoljan i na kraju još ćemo jedan put ponoviti samo znači ovih sedam pravila koje smo znači radili, koje su činjaci spomenuli pa tako da onaj koji nisu dosta slušali mogu zapisati prvo pravilo sva Allahova te barek vetara svojstva su savršena svojstva u kojima nema majkove sa bilo koje strane, zatim drugo pravilo koje smo govorili i pojašnjavali, da je kategorija, odnosno poglavlje svojstava, šira je veća od kategorija Allahovi lijepih imena, treće je pravilo da su Allahova svojstva ta koja se dijeli na potvrđujuća i negirajuća, zatim četvrto pravilo potvrđena svojstva su svojstva hvale i savršenstva, peto pravilo potvrđena svojstva se dijeli na lična i praktična, šesto pravilo u potvrđivanju svoj stava, znači Allah te Kvetala je obaveza odricanja od dvije velike opasnosti, a to je etemsil, poistovjećivanje Allahovi osobina sa osobinama stvorenja i etekiv, odnosno ulazak u kakvoću tih osobina. I sedmo pravilo, zadnje pravilo koje smo kazali, da su Allahova svojstva e, Teukifije, znači crpe se isključivo iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi vseleme i da u tome nema znači mjesta za razum. Nema znači davanje prednosti razumu ili poimanje i preko, preko razuma. E, molim Allah subhanahu wa ta'ala E, da oprosti nama, našim, našim roditeljima, svim muslimanima, da uputi naše zalutale, da pomogne braću muslimane u čitavom svijestu, e, da naše safu jedini zbliži naša srca isto tako da zbliži na istini. E, subhanak Allahum hamdik, ašhadu an la ilaha ila anta kvrke wa atubu ođe wa la khair.